kana kaji wabo ikiganiro giha akaryo n'akanya mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo mushikirije mu kubaka kino gihugu cyanyu bivanye n'ibyo turi ko turavugana kuri uno munsi muti rero uno munsi tuganira kuki mu ntango zino ndwi hari kwiganekezo rya mirongo ibiri kigarama umugwi severe ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi warashize ahabona icegeranyo imbere y'abashingamateka amateka aho bemeje ko ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe na mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe na mirongo ibiri na gatatu ngo ariho nyabwoko ryakorewe abahutu abana bariya rero hano mu gihugu baragize icyo bashikiriza ariko namwe nk'abarundi bo hanze ntimwari bwaronke namwe akanya ari nacyo gituma twaciye tubaha akanya namwe kugira mugire icyo mushikirije kuri iyo raporo cyangwa icyegeranyo cyasohowe n'umugwi severe imbere y'abashinga amateka n'abakenguza mateka erika dogo araza kumfasha kubakira mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro nk'uko mwabyumvise n'imidari niyo nkuru sangwa ikaze mu kanya duce tujya mu idonido sangwa muri sanze kuri radiyo isa imbere y'uko twugururira imirongo kuri mwebwe Barundi muri hanze y'igihugu reka tubashikirize agace gato uh, mu byavuzwe muri icyo cegeranyo aho umukuru w'umugwi ari we yariko ararisoma akaba yabanje kugaruka kuri aba na bariya bagize icyo bavuga ku bwicanyi bwabaye irinzwe na kabiri haba abanditsi eh, cyangwa amashyirahamwe nka oni n'abandi gutyo muce mwumva uko nawe yaciye abishikirize nyuma yaho tuza guca dukurikirana umuhinga nawe mu bijyanye n'ubutungane eh, n'ubutungane eh, umuhinga mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha ariko imbere yaho reka mukurikire ambasaderi Pierre Claver ndayicariye arongoye mu Guisevere ibi byaha byabaye mu Burundi umugwi Severe umaze imyaka utohoza hari abanyamahanga benshi abanditsi ibinyamakuru n'abategetsi bahambaye bo ku isi bamaze kubyemeza kuva kera ku igenekerezo rya cumi n'icyenda rusama igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo ine na kabiri umushikiranganji wa mbere w'ububirigi gaston esikensi yaremeje atadidinganya ati nduguruye twamugina uburundi ntiburi mu ngwano y'ubwoko bushamiranye uburundi bufise muri kino gihe ikibazo cy'ihonyabwoko ubwo butumwa bw'ubushyirangange wa mbere w'ububirigi bwaciye burungikwa mu makungu n'umushikiranganji Pierre Armel ashinzwe ibibazo by'imigenderanire ndugaye Mugina mu kinyamazuru niho twabikuye kuva ku ikenekerezo rya cumi na gatandatu rusama mu mirongo irindwi na kabiri ibinyamakuru byo mu bubirigi nka la libre belgique le soir la cité le devoir le peuple n'ibindi binyamakuru nka le monde byose byamenyesheje amakungu ko ibyaha byo kugandagura abahutu bize mu burundi ari ihonyabwoko kandi ko bitabona ingene iryo honyabwoko rizohagarara mu bubirigi kandi harasohotse mu kwezi kw'icyenda mu mirongo irindwi na kabiri Icegeranyo cyanditswe n'umugwi uharanira agateka ka muntu cemeza ko iho ihonanyabwoko riri rikorerwa abahutu bo mu burundi ribandanya mu buhinga uwitwa Hitler yakoresheje mu kumara abayahudi iryo shyirahamwe ryitwa la ligue belge de droit de l'homme yo mu gisagara cya ruve yavuze iti nduguruye twa mugina uwo mwaka René Lomarchand niho yasohora igitabo yise lo jenoside selekitifu au Burundi ku byaha by'agahomerabunwa byakorewe abarundi mu mirongo irindwi na kabiri mu mirongo irindwi na gatatu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryarasohoye raporo ku igenekerezo rya kabiri mu kakaro igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo inani na gatanu yemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi iyo raporo yitwa raporo wayitekeri iki kintu kirahambaye ishyirahamwe onu ryaremeje ihonyabwoko ryo mu burundi habura ubutegetsi bw'igihugu buvugira abagandaguwe raporo wayitekeri twashikirije inzego zadukoranyije uno munsi ubundi muhinga yaseguye ibyaha byabaye mu burundi mu mirongo irindwi na kabiri ni umwanditsi w'umuyahudi afise akabiri k'abanyamerika yitwa Ervin Stob yanditse mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo inani n'icyenda ku cyaha cy'abanyabwoko cyakorewe abahutu bo mu burundi abandi banditsi bazwi mu burundi ni jean Pierre Chrétien yigishije i burundi na jean francois Dupaquier bigishije mu burundi basohoye igitabo mu bihumbi bibiri na ndwi bemeza ko ibyaha byabaye mu burundi mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na kabiri na mirongo irindwi na gatatu ari icyaha cy'ihonyabwoko byakorewe abahutu abo banditsi bose bigisha mu burundi mu mirongo indwi na kabiri igitabo banditse cyemeza ibyabaye byakozwe n'ubutegetsi cyemeza ko ibyabaye byakozwe n'ubutegetsi bwa misheri micombero icyo gitabo banditse cyitwa burundi dizinefu sansosanse duze obor de jenoside duhereze ku mwanditsi rene le marchand twamaze kubashyikiriza yakurikiranye cyane ibyaha by'agahomerabunwa byakozwe mu burundi uwo mwigisha rene le marchand yashimye gukoresha ijambo rishasha kuri we mu burundi ntihabayeho nyabwoko gusa bimwe bita jenoside kuri we mu burundi habayeho nyabwoko yise etinoside etinoside iyo jambo rishasha etinoside yarisohoye mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo icyenda na kane nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka ba nyakubahwa mugize ibiro by'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ba nyakubahwa mwese mwatowe n'abenegihugu umugwi severe ushinzwe gutohoza ukuri ku byaha by'agahomerabunwa byakorewe abarundi mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na kabiri na mirongo irindwi na gatatu umugwi severe wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu kuva hejuru gushyika mu nzego z'intango imbere y'ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na gatatu umugwi severe wiyuheje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa perezida michel micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu umugwi severe uremeje uno munsi ku igenekerezo rya mirongo ibiri kigarama ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ko ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa perezida michel micombero n'abamufasha kurongora igihugu ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu burundi mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na gatatu iki cyegeranyo gishyikirijwe inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ziri hamwe mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe ba nyir'iteka mwese murabyumvise umugwi severe uhejeje kwita izina ibyaha by’agahomera bunwa byakorewe abahutu bo mu burundi mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo na kabiri igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na gatatu uza ku isonga muri ubwo bwicanyi yitwa michel micombero kuko ari we yaramuswa igihugu mu mirongo irindwi na kabiri mu mirongo irindwi na gatatu umugwi severe warabandanije uriga wongera urasoma amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu uyerekeza ku byaha byose byakorewe abarundi batandukanye iby'umugwi severo uherereje gushyikiriza abarundi ku cyaha cy'ihonyabwoko cyakorewe abahutu bo mu burundi bisigura ko kandi habaye ibyaha by'agahomerabunwa kirime kontre l'humanité byakorewe ikiremwamuntu mu ijambo rimwe ahabaye icyaha cy'ihonyabwoko haba habaye kirime kontre l'humanité ibyo byaha byasinzikaje ku buryo budasanzwe agateka n'ubuntu bw'abarundi sinzi byabaye mu gihugu cyose icyo bita mu kinyamazuru ubwicanyi cyangwa ibitero bihitana abasivire benshi hakoreshwa amajambo twakuye mu mategeko icyo bita karagiteri sisitematike ujenerarize mu gihugu iyo tuvuze ibitero ntibisigura ibitero bikozwe n'abasirikare bisigura ubwicanyi bwose bwateguwe bukajya mu ngiro buraba abanyagihugu babasivile kandi badafise ibigwanisho ibyaha by'agahomerabunwa kirime kontra humanite byakorewe ikiremwa muntu bivugwa iyo habaye ubwicanyi bw'ikivunga buhitana abanyagihugu benshi ibyo byaha biba byakozwe mu gihugu cyose ibyaha byakozwe n'abantu benshi bakorera hamwe kandi bakagandagura abanyagihugu bisubiriza ikiranga ubwo bwicanyi ni ingene bwateguwe ingene buja mu ngiro bikaboneka ko hari intumbero n'integuro abakora ibyo byaha bahawe bakongera bagakoresha uburyo buhambaye bwa leta cyangwa uburyo bw'abigenga bwegeranijwe n'inzego z'igihugu iyo nteguro y'ibyaha ntirinda kumenyeshwa bene igihugu nk'umugambi w'igihugu igihambaye muri byose ni uko haboneka integuro plan cyangwa umugambi politiki bigaragaza ko ibitero byabaye byateguwe ibyaha by'agahomeramuntu crime contre l'humanité byakorewe ikiremwa muntu birashobora gukorwa mu gihe cy'amahoro cyane mu gihe cy'ingwano ibyabaye mu burundi mu mirongo na kabiri naho byoba ari ibyaha by'agahomerabunwa crime contre l'humanité byakorewe ikiremwa muntu umugwi severe warabyize wongera bitohoza wisunze amategeko y'igihugu igitabo cy'amategeko mpanabyaha n'amategeko mpuzamakungu uburundi bwemeje ubu rero ni ambasaderi Pierre claver euh, ndayicariye arongoye umugwi severe ujejwe ukuri no kunyuranisha abarundi inyuma rero euh, gatonya kumure bamwe n'abandi baragize icyo bashikiriza ariko reka tugaruke ku runo muhinga yavuze yuko umugwi severe mu itegeko riwugenga ngo uburenganzira bwo gutanga icyiyumviro ingene ubona ibyabaye byagenze ariko ngo kugira icyaha cemezwe cemegwa cyemerwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni biciye mu kanama kamaho k'umutekano ako bita conseil de sécurité eh, ibyo nabyo ntibishyikirizwa na jean bosco harerimana umwigisha wa kaminuza akongera akaba n'umuhinga mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha rwanda reka tumutegabire kuvuga ko ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu myaka mirongo irindwi na kane na mirongo irindwi na gatatu nibaza ko ni imvugo ariko umugwi mu itegeko riwugenga urafise uburenganzira bwo gutanga icyiyumviro ingene ubona ibyabaye ingene byabaye ingene byokwitwa ariko eh, ni uko abantu batahura ko atari ingingo ya nyuma atari ingingo ya nyuma kubera ko naho wosoma iki cyegeranyo Eh, inama nshingamateka yaciye isohora urya munsi nyene hanyuma ukagenda ku ngingo ya cumi na gatanu ku ngingo ya cumi na gatanu iraheza iyi ngingo iyi nama nshingamateka iraheza igasaba izindi nzego aha baravuga ubumwe bwa afurika baravuga eh, n'izindi baravuga ubumwe bwa afurika baravuga ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'izindi nzego yuko nabo botera intambwe bakemeza ibi umugwisevere wavuze rero icyo abantu batahura ni uko ibi umugwisevere washikirije ni uko umugwi ubibona ufatiye ku byabaye ariko kugira ngo eh, icyaha, cy'ihunyabwoko cemezwe cemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rimaze kurungika abahinga baryo babinonosoye bamaze kubikora ahandi babifitemo ubumenyi n'uburambe hanyuma bagatanga icegeranyo hanyuma kanama kamaho k'umutekano ka onu conseil de securite ikaba ariyo yemeza yuko icyaha cy'ihunyabwoko cabaye nubwo biruko muri severe baremeje yuko habaye ihonyabwoko ry'abahutu ubwo si igihushane nibyo severe yashikirije eh, nibaza njyewe uko ndabitahura uko ndabizi eh, urwego rwonyine rufise ububasha bwo kwemeza ko habaye icyaha cya jenoside umugwi ni umugwi wo mu nama eh, ya onu conseil de securite niyo ibyemeza ariko mbere y'uko ibyemeza aho bimaze kuba turamaze kubibona eh, ihonyabwoko ry'abanyarumeniya ihonyabwoko ry'abaherero ngaho hepfo muri namibi reka kwemezwa n'ibintu bifata umwanya munini birashobora gufata n'imyaka ijana kugira byemezwe ariko imigwi y'ababuze le victime les associations de victime eh, ababashigikiye amaleta arashobora kubyemera ukwayo nka jenoside yakorewe abanya arumeniya mbere y'uko yemegwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu yaremewe Abanyarumeniya basigaye basanze mu bihugu bitandukanye by'iburaya muri amerika barakoze igikorwa gikomeye cyo kwerekana cyo gutohoza cyo kuvuga hanyuma birafata igihe kinini ariko biratinda biremezwa rero nibaza ko two bitahura muri iyo ngendo ni intambwe zitari nke zibaza gukogwa, mbere y'uko icyaha cyemezwa nka jenoside ku rwego mpuzamakungu hanyuma kikemezwa gutyo bikajyamo mu mategeko mpuzamakungu agenga ingene ibihugu bikorana agenga ingene ibinyamakuru bikora ingene aba n'abandi babona ibintu bimaze kwemezwa rero niho bwiza kikitwa gutyo niho haza hakajyaho n'amategeko akingira abarokotse kizira guhakana ibyabaye kubera biba byamaze kwemezwa ku rwego mpuzamakungu mwumvise rero uko byifashe aha rero ncandabaha akanya mwebwe abarundi muri eh, hanze y'igihugu eh, bita diaspora kugira namwe mugire icyo mushikiriza eh, mwumvise abantu bariya mwumvise umukuru w'umugwi severa ibyo yashikirije mwumvise n'uno muhinga asanzwe ari umuhinga mbutungane bunywanisha akongera akantu umwigisha muri kaminuza telefone zacu ni irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu izo nimero nyine murashobora gutanguza atandatu n'imwe hano mugatanguza ibiharuro byo mu burundi ni ukuvuga guteranya amajyana abiri na mirongo itanu n'indwi muce mushaka izo nimero na fixe ziruguruye bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu usanga ikaze rero mwese akanya ni rwanyu twigarukira tubone ko ibyo twaciyemo bibi ari ukwisamburira ko twiha agaciro twoye kwisuzuguza igihugu nicacu cyacu turagisangiye tuje hamwe twubake reka twakire uwa mbere ari ku murongo alo Eh, ntabugize ni amahoro ninde tuvugana muravugana na vuga ibyanyu alo eh, muravugana ndabisabye ibyanyu ok duga ku ijambo twakwiri he muri horande muri horande eh. mhm, duga ku ijambo Okay, now get in. uko mu dukove wakikije byamba mhm eh yabo zinicariye abo abantu bose bo hanze ariko mhm. abashi mu nama amateka y'u Burundi mhm ubwo bwiti mu Burundi yewe nateze amatwi neza babiri mu burundi none nta mwanditsi w'umurundi n'umuhari nta bantu ababibonye bahari cyane mugabo aho rero ndavuga mhm. ubwicanyi bwarabaye bwarabaye bwagahomera bumenye mhm. mugabo mbega eh, nimba severi ukora ikibuza kumenya igituma abantu baricanye ni igiki kandi kare abana neza kandi batigeze bicana ubwa mbere ntushobora gutora inze utabanje kumenya neza ibitatumye abantu uwabateranije ninde icyo cyo mu gusebye batuganye mu gusebye icyatumye abantu baranye siyeke de siyeke kuva isi iremuwa bitagenze gute byagenze gute nicyo nicyo bateza guhera ku muganga ubu ubuye ni nk'umuriro agomba guteramo kandi aba babigize ganyene niyo bagiye batereza ariko kugira inyene bagire bagaruke kwa kundi nyene kandi bazabatiye bazate mu gusubera baje severe urabona imyaka bariko barayivuga bo bavuga ngo abantu babitanye byatumye kwafata gute no kubaza tukabyiga nashikirije yuko nta mutumire turi oh. eh, nta mutumire turi kumwe ariko twashikirije ibyavuzwe eh, dukeneye namwe mugire oh. icyo mubishikiriza ko ariko muri ntubaze ibibazo atanyishu uri buitoregwe hano mwe murashobora gutanga icyumviro cyanyu hamba mugatanga nk'icyo twokwita rezo orientation mubona eh, byari kugenda gute kuko mwumvise umuhinga ibyo yashikirije mwumvise na Pierre Claver ndayicariye arongoye Sever ico yashikirije rero ni mwebwe mushikiriza ico mu bigize ico mu bushikirije ico mu bivuze ibyo no kwita reaction hama ari orientation wi mugabo ntiyabe ukwagiriza uyu canke kuko nta nyishu uh, turiko dutorera hano muri no kiganiro ariko eh, kumbure ayo reaction yanyu cyangwa ayo orientation yanyu ashobora gufasha ejo na ejo ku bintu vyogenda rero uh, ntimutange icyumviro cyanyu nk'umwikomo cyangwa umengo muriko uh, musatira umuntu oya oya aho ndakugaruka kuko wowe neza nabashikirije ibyo washikirije aba aba abaserukira abandi ni ukuvuga inama amateka ikoranye na amateka rero namwe n'akaryo kanyu ko kuvuga ati icyo cyegeranyo mweho mwacakiriye gute mukivuga kwiki oya igituma uwo muvero utaza kwirabyo ngo utwishyure turi n'utubabaro nabwo kino kigaragaza bya siporo ni uko utatubwiye izina eh, muri abarundi ariko oh. muri uno mwanya nije nuvuga nk'umworosha ndiko ntunganya kino kiganiro ni ukuvuga ndabaha intumbero y'uko tugiye eh, kuvugana gukorana ariko kumbura yari imbere ejo cyangwa na ejo turashobora kuzobarondera ariko muri uno mwanya intumbero twahaye ikiganiro iba namwe muca mugenda ku ntumbero tuba twabahaye erega intumbero kino kiganiro kino kiganiro ntiduhindukize nawe ngo duhinduke intumbero kino kiganiro kuva gitangwa cyari diaspora ni diaspora ishobora gutera ibyiyumviro nicyo rero abategetsi ariko ariko atari ukwifatira mu gahanga aba canke bariya siko none oya no wala kino gitangura kwari guterera abantu abategetsi bo mu Burundi rero n'ubumenyi natwe twarose hanze bituma ubu batakiza muri kino kiganiro ni igiki nuko nyene urumva ni kugira muterere raporo yarasohotse uno munsi mweho muyivuga kwiki interano yanyu niyihe none yo kutagishira kwera kinone abo bategetsi takimaronka ni icyo gituma utagira ubutegetsi ni igiki ngo baze mu kiganiro abatumire tubafise duhora tubabashikiriza ariko nkuko nabikubwiye uh, bashikirije inama nshingamateka mwumvise bike mu byo bashikirije murumva n'abagize icyo babivuga ko ok ibyo ni bya ibyo ni bya rangiza rero kuko wasigaje iminota ibiri ok naho saba umugwi severe mhm. ndabona shimitse ibyo uri kuhakora cyari igikorwa cyiza cyane rwose cyane ruhanye ariko uko uri kuragikora mhm. uko uri kuragikora bikushira guteranya abarundi kandi rero n'umuzungu ari inyuma niba abanza ahejeje kudendagura mu nama nshingamateka mhm. eh, twese tubirerekesha ijisho tubirerekesha ijisho kuko hari hagera hagera abarundi by'ukuri by'ukuri no mu rundi rumwe ushobora kwitana n'undi muntu mugabo bombe n'urabyo tutajyaho tuvugira tutagira umwanya mu duhe ibiri tu imwe itanu akaba ushobora kwisigura mugabo ngira uko urakora ntiwegeranye ibyo bintu babishyira ahantu hanyuma ntabwo undi muntu nawe uzi ukore ibindi bijyanye n'abarundi kandi binagoye we ntushobora kuvuga ngo hariho umuhutu n'umututsi nta muhutu n'umututsi abaho ntabaho ni mm. ibintu byoroshye sempo sempo kuverifiya ibintu bito mushaka mwaduha ijambo twabisigura tukabisigura tukabisigura ntibabanze bagaruke ujya mu gusederi ngo ubanze ugaruke ubanze urondere iyo abana b'abashushungwe babataye eh, urazi ko kera kera baratabana bakabata mu binogo batwaye inda batwaye inda nimubaze tugaruke hajya niwe duce dutora neza ukuri nimuze dutore iyo bajya abana batwara inda bari abahutu n'abatutsi bo ntibatwara inda bose ariko icyo si cyo kiganiro twateramanye uno munsi ariko mwashikirije ibyiyumviro byanyu reka ngire ko nanabashimira hinge gatoya nshuti yanjye hinge gatoya nshuti yanjye urumva tujye tugaruke abahutu abatutsi abatwa ntibatwarinda twarinda none niba batamugisa ubwenge bo hamwe nuko ntibuka izina washikirije ariko ntibifatikanyije n'intumbero twahaye ikiganiro uno munsi ariko reka tubashimire kuko icyumviro cyanyu twacyumvise cyashitse mugire ibihe byiza aho muri oranje ubwire ndayitariye kuzanira iyo bataba barwaye hanyuma cyangwa ndondere cyangwa ndondere ndayimusigurira urakoze cyane ariko ngira murazi mission za severi namwengira cyo kimwe nanjye murazi yuko atari zo kurondera abo batawe mu gisumanyenzi ariko urumva nuburenganzira bwawe gushyikiriza ikire ku mutima ndagushimire urakoze cyane reka mu kanya duce twakira uwundi ari ku murongo alo uwundi ari ku murongo alo yego ndi ku murongo Mm, ninde tuvugana twakwiherereye hehe uwo muvuga ni Ernest mbakwiye ndi gatino otawa Ernest sangwa ikaze muri karadiridimba hama nawe uduge ku ijambo murakoze ku ijambo muri karadiridimba eh, ikiganiro turaba turi muri diyaspora nyine neza cyane si ngombwa kuvuga ibintu byinshi reka basi mpere kuri uwo ambanjirije mhm. burya abanyamakuru urabona mwe muri nshabwenge mhm. niba muduhaye ijambo ngo binovore dutange uko tubona ku cyegeranyo cyatanzwe na severi mhm. nicyo twagomba kuvuga ko mm. umuntu mubo ubu mubi uca mu ngaro kambari ati renesi aho uri kuratujyana rero ikiganiro cyacu mm-hmm. urumva hari abarundi bakunda icyo bita kuzimiza tukakunda kwica ikiganiro kumere neza kiryohe abacyumva n'abagikurikira nk'uyu abanjirije navuga ko yakijyanye nk'uko mwagihanguye reka rero eh, imbigaruke ku ijambo mm-hmm. duga ku ijambo nawe iki mugerageze kwegera telefone twebwe mvuze kubwi kubw'ibanze mvuze cya mbere genda umucika ko ndi mu muri icyo cyegeranyo igihe cyarankoze koko cyangiriza imfubyi nduka kiranyangaza baratwangaza urumva twebwe biradukoraho direct n'ubu ndi mu mahanga niyumvira ko ari kubera urwo rw'iyo ari ukubera jenoside ntitu ntabwo tubyita urwimo kera twabyita urwimo urumva noneho babihaye izina hmm. ubu tuvuga ku bw'iwanjye ndashima igikorwa na severi ubu urashima igikorwa cyakozwe na severi muri make muri make turishima kandi tugashima ni inama nkenguzamateka na nshingamateka batanze nabo uko babibona iyo raporo yatanzwe na severi bakayishyira ku mukono uti ibi bintu turabyemeye kandi byaraba ntawe ushobora ntawe ushobora kuba byabaye mu burundi ubu tuvugana byabona birabona byabona birabona ibyo bakuyemo biriho amagufa binogo ariho ikindi kuvuga ko mbega porositike mfatiye kuri ibyo uwo nawe yavuze ati niyoni igomba kugira ibyabaye ubwa mbere ntabwo igomba kumva ko ari wowe mhm. umuhinga niko umuhinga niko ashikiritse ibyo iyo ego ego niyo ibyemeza niyo byemeza ariko ubwa mbere ni twebwe abarundi icyo cyegeranyo kigomba kuraba mhm. umuhinga yashikirije urumva eske rero ibyo bintu byarabaye ni iki bokuramo nk'abarundi mhm. nicyo kintu nicyo kintu gikomeye ikihe icigwa abarundi bokuramo niyo niyo niyo ntumbero sadira abarundi twokwi kuvuga ngo twokwisubiriza birashobora kwisubiriza ko uravye igituma n'ubu tuvugana turi mu bihumbi bibiri na na kabiri ariko uravye amasaha y'urundi bwagiye bujamo hagenda ibintu byisubiriza n'ejo no hirya n'abuzukuru abana bacu bishobora kwisubiza ni nacyo gituma twebwe nk'abacikacumu umuntu wakoze ishano akica uwundi bagakora ibintu nka birya severi yamaze guha izina turasaba ababa bariho abatazosaba ikigongwe bahane babahashe urumva muri make kugira ukunda guhana ijambo mm-hmm. eh, urabona umwanya dufite nyawisaka reka nze mpe abandi bagenzanje babwe bafise ku murako mbona yegeranyo ni cyiza twaragishimye mm-hmm. ahasigaye ni babandanye mu yindi process ya kabiri murakoze cyane Ernest Yotawa ibindi byo byita ko ingwani isigaye ni politique diplomasiya turabye aho habaye nyagoko hose ntago byaciye byemezwa raba uno mwanya tuvugana ihonya ry'ubwoko ry'abayuda abajifu n'ubu baracya umuntu wese biketse ko yari muri muri irya nturya mu gihe uwahiteri nubwo yoba ari imyaka mirongo cyenda ijana baramufata ana nubwo wamuhana ntibishimishe ko icyiza cyari ko bari kuba baramufata akamuhana agahanirwa ibyo yakoze yego murakoze cyane Ernest muri ibyo bintu muri ayo mahano yabaye yashikiye igihugu murakoze cyane Ernest mugire ibihe byiza aho yotawa murakoze ijambo kandi mutanye muduha ijambo twese ni byiza murakoze cyane gira amahoro ahiyotaho hari uwundi ari ku murongo alo alo ndabaramukije mwuba wa mukoresha makuru ni amahoro ga Kingsley yego ni amahoro cyane jewe nitwa David nkabampamagaye ah urakaze urantunga David nari nakwitiranyije na Kingsley sangwa ikaze David muri Karadiride muri munsi hama nawe uduge kwijambo Ego murakoze cyane kumpa ikaze nkaba no gushima intumbero y'ikiganiro Murakoze cyane Ego imbere yuko ndaga kwijambo rero baze uwo muntu yise yise ndabisabye niwe ndamuzi neza muri Holland arashobora guhindura izina mugabo ntashobora guhindura abakurikirana kino kiganiro turamuzi neza turamuzi neza ijwi ubwo rero um, n'ubushize namugarutse ko mvuga ati yovugana urufasoni ibyo avuga akavuga nk'umurundi akoresheje urufasoni rwa kirundi ariko bibaza yuko ubutumwa ataburose eh, abanyamakuru namwe muri hangana mugabo nibaza yuko rimwe na rimwe mwoza muramubwiza ukuri Hmm. aronona intumbero y'ikiganiro um, agashaka kubajyana mu bindi bintu bitajyanye n'ikiganiro nibaza ko atari byiza na hmm. reka kumbura ubutumwa uh, tuzo ariko murazi yuko ari ubu umuntu ari uburenganzira bw'umuntu kugira icyo ariko nk'uko ndabivuga mu rupfasoni kuko ntawe dushaka ko imijambo ariko namwe cyane cyane nk'ubwo barundi muri hanze e, mu kubahiriza neza intumbero tuba twabaye ikiganiro cyane rwose ubivuze neza na jewe simba nkeneye kuvuga mugabo umenya yuko kanshitse ahantu ubona aza kuduba ikiganiro byandi majambo reka rero nduge ku ijambo jewe mbanje gushimira vyimva mutima mhm. vyimva mutima umugwi sévère ndabicishije ku ndongozi yawo Ambasaderi Pierre Claver ndayicariye mhm. bakoze igikorwa mu gikanagatora igikorwa minisitiri etabaye minisitiri ni ukuvuga igikorwa bagikoranye ubwitonzi gushika aho badugejeje ku cegeranyo finale abarundi batari bake twarabikurikiranye aho bakoreye mu ntara zitandukanye ibyo bashoboye kwereka uburundi abarundi n'amakungu twese twarabibonye ni ukuri ni ukuri udafite amaso arashobora kumva utumva arashobora kugira amaso akabona abahutu bo mu burundi barakorewe ihonyabwoko igisigaye ni uko rezo insititisiyo zibijejwe za n'ibindi n'ibindi ribyemeza hanyuma abarundi tukabona gusubiza hamwe icyo ni ikindi gikorwa n'abahanwa bakabihanirwa icyo ni ikindi gikorwa mhm. mu majambo make rero ngarukanye ngarutse ku ndashima cyane mutima uko igikorwa cyakoze hanyuma igikorwa cyaje gukata imvugo zimwe zimwe zacyoza eh, zambura agateka ababuze abapfakajwe imfubyi abacikacumu biryoho nyabwoko ryo mu mirongo itatu na kabiri byakorewe mhm. abatutsi ubu byagiye ahabona bya bimenyetso benshi bavuga byabonetse ba bandi bavuga ngo bapfuye babazwi babonye yuko batabazwi katabazwi iyi si yaratubikiye imyaka mirongo itanu hafi isi uno munsi mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi iri kirivugira ibyo yabitse iri kirabishyira ahabona njyewe nibaza rero yuko ubaho tugeze ni ukujya etape mhm. nibaza yuko ata mhm. ni imbuto mbi abo ba micombero bashyize muri bamwe bamwe bene wanjye ari byo by'ibi tubona hari abantu bamwe bamwe ashobora kwitangura akaza agakora abantu kwitama itama yirengagije ibimenyetso byose biri yajya ibimenyetso ya bya bintu byubahirizwa byose kugira ihonyabwoko ryitwa ihonyabwoko byose birihari ariko umuntu arabirenga ko akaza gukora abantu ku itama yivugira ibyo ashatse ariko david baba barahari david Eh, mwumvise umuhinga mu butungane bunywanisha yashikirije ati severe nk'umugwi mu mategeko awugenga urafite uburenganzira bwo gushikiriza aho uhagaze eh, nubwo bo bashike bise izina ubwo bwicanyi hama mwumvise yuko kumbure ijambo rya nyuma riza kuri yoni akanama kayo kajejwe umutekano akaba ariko kemeza koko atahanaha n'aha harabaye ubwoko ubu n'ubu n'ahohera imyaka ijana ibyo nibyo rwose ibyo turemeranya cyane mm. eh, ibyo nibyo rwose nicyo gituma navuze ati igikorwa cyabo baragikoze mm-hmm. ubu bisigaye na leta ni za diplomasi niyo n'ibyo ibyo nabyo nibyo bikorwa bizobandanye hanyuma igikorwa cy'intango severe yagikozwe ibimenyetso biri hariya amatemonyage ari aho kugira ngo uvuga jewe jewe ijya byakisera bwabigwa mugabo aho negerereye igihe maze guca ubwenge nkabona ingo z'abantu abasore inkumi abagabo barezwe na ba nyina babo ntazi base wabyo bagiye nkasanga aho aho mba ndi muri muri village hariho ingo ku ijana ingo mirongo z'abantu barezwe na ba babo baziye babo tutazi bagiye maze gukura narabonye yuko hari ikintu cyoshobora kuba cyarabaye mugabo nkaba atabushobozi mfite bwo kuba notanga isiguro y'icyabaye ubu rero n'izo nsiguro ziriko ziraja habona n'ivyo vyemezo biriko biraja habona ni naje amagufa ateye agahinda y'inzira karengana ariko araja habona ni ukuvuga rero jewe birambabaza cyane iyo numvise umuntu numvise umuntu ariko arakora abantu ku itama mu bintu biboneka mu bintu urashobora kubura icyo uvuga cyane ugashobora kuba wari mu babikoze wari ushyigikiye ababikoze cyane hariho n'ababenefici mu byakozwe kubera urabona abantu bamaze kwicwa baranyazwe ibyabo amamodoka amazu ibyo bari baguze hariho nabugujwe no munsi bakicwecwera muri ibyo bintu byanyanzwe nk'uwo muntu urumva ibyo severi ikora bimugwa neza mm. aroza ahavugira urumva izo azovuga azovuga ibindi bintu bitandukanye kugira ngo abe yone wayarukwasa birambabaza kandi iyo mbonye mu burundi bw'uno munsi mu bihumbi bibiri na mirongo inani abarundi bataza imbere mu ntumbero yo kunywana bavuga ibyabaye bashikiriza ibyabaye abarundi ubuzima bubandana ariko rero ariko rero abarundi ntidusinziriye ibizosabwa byose bizokorwa na twebwe nk'abarundi baba hanze ntibyasaba yuko duterera tukajya muri yoni gushikiriza ibyakozwe tuzobikora ni ukuvuga rero jewe nibaza mu ntumbero severivisi hariho n'ijambo umukuru w'igihugu yarayashikirije ni ukunywanisha abantu si ukwihura mhm. ibi ntibiri ko birakorwa kugira ngo habe ukwihora wabakorewe ihonyabwongo ngo bihore mhm. ni abarundi abarundi ukuri kumenyekana dusubize hamwe ariko ukuri imbere ya byose ni iki gikorwa rero nk'abarundi twese hamwe murakoze cyane gufashanya mu butandukane bwacu kugira ukuri kugira ukuri kurakiza ibi byose dukora tugendana dusigana intore ku maso eh, tudavuga n'ukuri ibi ntabyo bizotugeza bya bintu byo kuma bitugarura mu byane mu byane ubu rero dukeneye ukuri gukiza ukuri kuvura kandi ukuri kwa bose uko kuri nako guhera kumenya ibyabaye ihonyabwoko ryarakozwe n'abarikoze bakamenyekana abasaba ikigongwe bagasaba ikigongwe abahanwa bakahanwa na oni tuzoza kwibaza aho yari hmm. murakoze ndabipfurije umunsi mwiza murakoze cyane david mugira ibihe byiza yotawa cyane rwose murakoze cyane dusigaje akanya gato ariko turashobora kwakira abantu babiri cyangwa batatu bakora babangura muri karadiride muno munsi turiko turagaruka kuri cya cegeranyo umugwi severe washyize ahabona imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka bakoranye aho bashikirije yuko ubwicanyi bwabaye irindwi na kabiri irindwi na gatatu ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri kino kiganiro rero tuga ijambo namwe mugire icyo mushikirije kuri kino cegeranyo kwihanganirana no kubahana ntiyagira uwukumikwa kubera ubwoko bwiwe mureke yitagadure afatikanye n'abandi mukuru mu buzima oh, oh. nimuze dupfundikwe n'ikiyago dusangira kabisi ntago To. turi turi muri kara diridimba akana kaji wabo banyeretse kwa arundi ari ku murongo alo alo alo alo uno ariko aragerageza kuturondera ntitumwumva alo nibutse ko twagarutse ku cegeranyo cyashyikirijwe eh, n'umugwi severe imbere amateka ikoranye na nkenguzamateka aho bashyikiriza ko ubwicanyi bwabaye irindwi na kabiri na gatatu ngo ariho nyabwoko byakorewe abahutu tukaba twabaye ijambo namwe mugire icyo mushikiriza kuri eh, icyo cegeranyo cyasohowe n'umugwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi wundi ari ku murongo aro banyeretse ko yavuye ku murongo ariko turacasigaranye akanya katari gato dushobora kwakira umwe cyangwa babiri ashobora kujya ku murongo alo imbere y'uko turangiza kino kiganiro reka turindire ino minota umunani isigaye kumbure uyu cankuriya ashobora gufata umurongo kuko ndabona yuko uh, banyereka ku biguma bicikagurika alo akajyo ni kanyu rero mubandanye mugerageza kuri inimero musanzwe mumenyereye bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri canke bibiri na kabiri bibiri na bibiri na gatanu na gatatu na gatanu canke izi zindi kuri whatsapp irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mutangutse akamenyetso ko guteranya haba amajana abiri na mirongo itanu n'indwi bisasagare tuvavanure n'ingeso yo kwinubana n'uw'agaciro agateka kazina muntu hama kwihanganirana halo amahoro alo alo turabumva yego ninde tuvugana eh, ni Ernest agarutse ko numvise ko nta wundi muntu ari ku murongo yego Ernest eh, urumva na na nagombye guha abandi ijambo ariko ndabona batari ko barahamagara nagomba nuzuze ibyo nariko ndavuga aho nabasubiriza ijambo muraraba neza ati iki cyegeranyo cya severi none tuzogikoze iki esike oni uyu mwanya tuvugana mhm. mfatiye ku ibyo umuhinga nawe yavuze mhm. ubu tuvugana genda yumvira ko ibintu byo mu burundi ni ibintu byoroshye si ibintu tuvuga ati niremenkanya ni ibintu bajya gufaburika uno munsi niyo wafata icyegerano oni iyo nama yoni kaza abo ba specialiste bavuga mama tutazi bakaza ibyo severi byose yatohoje mm. boza bagasanga byose nta na kimwe bigeze ugasanga nta fabrication yabayemo mm. hmm? urumva rero twebwe nta nk'abacika nk'abacikacumu ntabwo badufise ko turazi ko twakoze nta babyeyi dufise barabadutwaye tuba imfubyi ntabwo bapfuye bishwe n'urw'akarago Eh? babatwaye amanwa abona amanwa abona amanywa y'ihangu hahandi izuba ryaka urumva batwara nka dawe bamukuye mu biro ngaho bakorera aho bugufi kuri se papa yakora muri kadasitire aho bujumbura urumva rero ntibashobora kuvuga ati no ibindi ntibareke twe dukeneye tukeneye ko duhozwa amarira tugahozwa ibikomere dufise mhm. ntabwo dukeneye turasabye turasabye mwe banyamakuru vrema tuze turagira kubahana umuntu nkaba baza gusamaza hari abantu ushobora guha iminota ati reka ngende gusamaza abantu ya minota bafise yo kuvuga irindi hera nta jambo na rimwe riserutse urumva rero barya abantu turasabye muze muradukurira ku murongo adafite icyo aterera adafite icyo avuga areke abafise ibyo bavuga bavuge urumva rero twe nkatwe turasubiye gushima vurema umuguseveri ntubandanye ikivi ko turazi ko murazi ko na ndakiriya yabivuze ati hari amaprovensi batarajya kuraba ariko ayo bamaze kuraba niba ari icumi cumi n'imwe cumi na zibiri zirashikana na cumi n'umunani ntibarajya kuzukura ibiziga biri aho ibiri mu yandi maporovensi yasiguye umenya yavuze ni amaporovensi ngo cyangwa umunani asigaye urumva rero mm-hmm. ntibabandanye ikivi bazi ikivi cyabo ibyo bindi bivugwa ati la rasuwite rasuwite shoze se rasuwite ibindi nibyo nta kwihora dukeneye ko ihora ihora rimara umuryango mm-hmm. twebwe dukeneye ko natwe baduhoza amarira ahasigaye bakadusubiza ibyacu twanyazwe nk'ubu sinumva ukuntu tuguma dushuragira muri iyo sentebe kuva muri demiri tereze uwatunyaze aracyari mu bintu byacu none mwumva tujya eh, hmm. mwe muri make muti muri make muti severi nibandanye igikorwa cyayo hama musubizwe mu byanyu ego murakoze murakoze ibiganiro nk'ibi mugire ibiganiro byinshi mugire ibiganiro byinshi kandi n'abanyagihugu nabo mubegere nabo nabo baserura ijambo mubahe mikoro bavuge bavuge akababakiye ikibababaje asigaye twogorore igihugu gisubire kuba igihugu cy'abarundi nk'uko umukuru w'igihugu abivuga igihugu cy'amoko murakoze cyane murakoze cyane Ernest Yotawa murakoze mugire ibihe byiza naho kuwamungutsa reka ngire ko ndanashimira abo bose bariko baradutega abiri muri kino kiganiro habo watanguye akazina nako nafashe neza cyane shimira David ekana Ernest nawe ya twakuye ndabibutsa kandi ko kino kiganiro cyama gisubirwamwo iminsi yose ya mungu igihe cy'isaha zitatu nijoro yakoze iriya kadogo niyo reka mu buhinga bw'ibyuma kuri micro yari medari niyo nkuru